Është vetë disa prej selefëve, prej të parëve tonë, i ka thonë qysh po bon, qysh po sillesh është ti me nefsin tand, kur nefsi jot don të shtije në haram, kur nefsi jot do të shtije ti ta thesh urdhin e Allahut, ju përgjegj me këto fjalë, tha vallahi, Ma shumë që urrej veten time askan s'e urrej dhe kur ta urren njeri veten e vet nuk ja plotson dëshirën në haram kështu janë kan të parët tonë o vllezër të ndershëm e kanë rujt veten e vet prej gjunaheve illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik A e mban mend sa herë ti i ke shlu perdet e tuja në shpinë tënde? Sa herë e ke mshel derën tënde me çelës dhe je drejtu me i ba gjynah Allahut tënd? E ke shlu televizorin tënd duke shiku haram, kurse syni i Allahut të shikon, të shikon Allahu mbi arshin e madh, robi vet që Allahu ja ka dhënë sytë e vet, ja ka dhënë gojën e vet, ja ka dhënë gjymtyrat e tij, për me i bo ibadet Allahut, kurse aj e mbyll derën e vet, fshehet prej familës së vet, i lshon perdet e veta dhe i bon gjynah Allahut të vet, vllau jem pendohu njëherë e përgjithmonë, a kështu ja kthen Allahut tënd, Allahu sa herë të ka mblu për gjynahe tuja, sa herë i ke bo gjynah Allahut, kërkush nuk e din përveç teje dhe Allahut tënd. Punojni në këto net të shkurta për ditët e gjata në ahiret, në atë botë. Wallahi duhet sicili prej nesh të ndalet të pregaditet se çfarë përgjegje ka me i dhon Allahut xhelleshanuhu kur do ta marre në pitje dhe thotë, o robi Është harru fjala, është harru të vesna, qysh i ke hallet me Zotin tënd, o rob i Allahut. Sa djem na kanë ardh të vratë, sa djem na kanë ardh të masakrun, sa evlat të ri na kanë vdek nëpër kafe dhe kafiçe, duke ndrru drogën dhe duke marrë drogë, duke bo biznis. Subhanallah, kjo është shoqëria e keqe. Wallahi, nuk ka rahati pa iman. Wallahi rahatin do ta gjoni oj rini në besim. Duke i bo ibadet Allahut xhelleshanuhu ue xhelle xhelaluhu Vllau jem Ndoshta ti ke gabue shumë Ndoshta ti ke bo mëkate Ndoshta ti ke bo amoralitet zina Ndoshta ti ke vjedh Ndoshta ti ke pi alkohol Ndoshta ti ke bo punë të këqija Ndoshta ke kon biznismen i drogës Mos mendo që Allahu xhelleshanuhu nuk t'i fal mëkatet Pendohu vetëm te Allahu Vllau jem Pendohu oj rini te Allahu dhul xhelal se Allahu është që të fal. Allahu ta pranon pendimin tënd nëse pendohesh sinqert. Ty po t'drejtona po tham? Të ves një pyetje ty. Çka do t'i thuash Zotit tënd nëse vdes tash? Çka do t'i thuash melaqeve kur ty do të lshojnë në varr? A do të sjellë dobi ty dunjaja? A do të sjellë dobi ty rinia jote? A do të sjellë ty dobi shoqëria jote? A do të sjellë ty dobi fuqia jote? Asnjë sen s'ka me t'sjell dobi Gjith kanë me t'lan Kanë me t'lan vetë Ke kujdes Ja zemanu a u kif lil ejam an sejriha Felekad melektu zimama Mos, mos, se e din ku i bën mëkatet, i bën Allahi xhelle shanhu wa xhelle xhelalu. Për këtë ju drejtona çdo njani që është i mençur dhe çdo njani që kërkon lumturi dhe kënaqësi në këtë dynja. Wallahi, nuk ka rahati, nuk ka kënaqësi, nuk ka qetësi përveç se kush është afër Allahit xhelle shanhu wa xhelle xhelalu. Wallahi, vetëm lotët e atyre të cilët janë pendu. të sinqertë dhe mos u bani sikur ato të cilët ju dha libri ma hershëm jahuditë dhe krishterët dhe zgati koha mes atyre mes pejgamberëve të Allahut dhe atyre dhe u forcuan zamrat e atyre dhe shumica prej tyre janë njerëz të këqij mëkatarë janë të prishur subhanallah se shumica e brigadave të muslimanëve janë kanë djelmosha të ri. Nëse ndalna dhe lexojmë për ta, do ta shikojmë se shumica e të rinjve janë kanë ligjërues nëpër xhamia, kanë bo davet në dinin e Allahit xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Por, të ndalna dhe të kujtojmë, çka është halli i rinisë sot, Kush i nxori këto t'ritë në xhihad? Kush i nxori këto t'ritë me e mbrojt dinin e Allahut? Kur'ani, libri i Allahut, çket libër që duan të na nxjerrin prej zemrave tona. Çket libër që duan të na nxjerrin prej shpijave tona. Çki libër i nxori këto të ritë? që ta mbrojnë dinin e Allahut dhe kush edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa edhe disa profesorë nëpër shkollat tona që thirren që janë musliman, ju kanë thonë njerëzve, a ka dikush që u ka ngjallë prej vorreve dhe t'na kallzojë? E dikush prej atyre ka, çka po merrni me çket islam? A hala po shkojni me ato të mbetet me ato gjanat e vjetra? Profesorët tonë që na i mësojnë bijt tona dhe bijat tona nëpër shkolla të mesme dhe fakultete. Allahi na rujt, Allahi i udhëzoftë inshallah ata. Por të ritë tonë të jenë si hekur dhe si çelik, kur ti e thot thuje mendimin tand, shprehe besimin tand që e ke n'zemrën tande. Mos u frigo vëllai jem. Mos u frigo afat. Mos u frigo afat. Mos u frigo afat. Tema, tema, tema. Rinia, çka kërkon rinia? Çka kërkon rinia? Disa prej të rinjve mendojnë ta gjejnë lumturinë me haram Prishët rinia kur ta lan dinin e Allahit xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu pas shpine Kjo pra një njeri një ndodhi e çuditshme Qka ndodh me një person i cili deshti ta gjaje lumturin duke shiku televizor. Ajeven ajibin tuli gafletil insani. Në ato moment shkon dhe e dhunon motrën e vet o jurini. Në atë moment e dhunon motrën e vet. Ti me të vërtet njerëzive nuk ju ke ba padrejtësi, por e ke shkel ligjin e Allahit xhele shanuhu ve xhele shanuh. Qka do ma zëllum të madh me ba? E gjojmë lumturin kur t'i besim Allahit xhele shanuhu ve xhele shanuh. Kur t'i shohsh disa të ri e marrën matorin dhe shkon dhe bon kruka para shkollave të femrave, shkon në midicinë s'po del gjë, shkon në gjimnaz e çon matorin me një rrotë dhe ecën, shkon aty s'ka gjë, shkon në ekonomi edhe aqe me një rrotë e çon matorin, por çka ka ndodh me disa të ri kur e kanë çu me një rrotë dhe kanë shku kanë hi nër shleper. A e gjeti lumturin që e ka kërku? Jo vallahi. Duke marrë drogën, duke e thith drogën, duke e kreh drogën, dhe mendojnë se burrni është me marrë drogë, trimni është me marrë drogë, mendojnë se ta bon tokët, dynjon ta bon, ta bon krejt rrafsh, a do me u bo vlla i dashur gjithmon, t'jesh i lumtur dhe i knaqsh po, merre pak një shpric, krehja pak nëpër hund, edhe inshallah bohet krejt rrafsh, mos u mërzit. Sa rini po gjuhen nëpër kontinjera kur vdesin prej drogës Sa të rit e kanë hum veten e vet Sa të rit e kanë hum menden e vet Kur i kanë marrë shpricat e drogës dhe kanë pi drogë Allahu a'la wa akbar Allahu aqwa wa aqdar Mimman ada wa takabbar A po shifni se qka ka ndodhë, o ju vllazni A po dëgjoni, o ju prind, se qka po ndodhë Kur fmive tu jau lironi rrugët e haramit Kur ju shkojni mi ba haram Allahut Allahu ju dënon Allahu ju dënon dhe ju sprovon Pendohoni te Allahu Dhe kontrollonja veten e juve Dhe kontrolloni fmijt e juve Vjen nona me ushqimin në dorë, ja afron dhe e thirr djalin e vet. Ja filloi të qaje nona, tha ah djali jem. Nje bo ti rrish n'sexhde Allahut xhele shanuhu ve xhele. Por u zgatë sexhdja shumë, Priti nona se po qohët, nuk po qohët evladi i vet. Ju afru dhe i tha, o biri jem, bukën nona ta ka bo, se malli të ka marrë. E gjet lumturinë e vërtetë, Junusi alejhi selatu ue selam, kur ai ishte në tre errësinat, ishte në errësinën e detit, në errësinën e natës dhe në errësinën ku ishte në barkin e peshkit, e gjeti ai atë lumturi, lumturinë e vërtetë, meqenëse ishte në këto tre errësinat, por ai e kishte lumturinë me veti, ai thirri prej barkut të peshkut, Ti je o Allah i lavdishëm dhe i lartësum Ti je o Allah Me të vërtetë, vërtet që unë jam kon Prej gabimtarve E pranoi Junusi alejhi salatu ue selam Dhe atëherë Allahi xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu Ka dobi edhe me të vërtetë arrijnë disa dobi të mëdha, por në të njëjtën kohë ka edhe sherr të madh. Në të njëjtën kohë ka fatkeqësi dhe musibete telefoni dhe mobili e kështu me radhë. Si zakon kur mlidhen vajzat e reja të cilat nuk kanë frikë Allahin xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu, një rast kanë marrë janë mledh kanë thonë hajde të lujmë me një djalë. Vajza e fejume. Edhe pastaj e ka mbyll telefonin. Nesër lajmërohet herifi. Thot kush je ti prëmë që më fole në telefon? Thot jo s'kam fol unë, thot unë e numri jot ka dalë. E kështu me radhë, bisedë pas bisede deri sa ka ardhë puna me u prish me të fejumin e parë. Shkaki i kujt? I telefonit që ia ka dhanë, tjetërkush ka lujt me telefonin e saj. Nuk të bëhet ky hamjeti Dashuri elektronike o lesa lasha E normal dhe dashuri elektronike Që fillon kështu Dhe mbaron në martesë Dihet se nuk e ka gjatë A mundësi të vazhdojnë lumturi dhe harmoni në jetë, sepse shejtani ka lujt me kokat e të dyve, me kokën e atij dhe me kokën e saj. Ia ka zbukuru të keqen, ia ka e së pjanë Ia ka zbukuru të keqen, derisa i ka pru në haram, në amarin të të në zina dhe kanë mbet rrugës, derisa i ka pru dikush, ka marrë hajtësin, për po do, si e dikush, për shkak se do të flasim vetëm për disa websajta apo disa faqe të cilat janë ba sebep, janë ba shkaktar, i kanë shkatërruar të rinjtë dhe të rejat tona. Për këtë vllazni, këtë emën ia zgjedha kësaj ligjërate se rinia jonë, të ritë dhe të rejat tona janë ba shumë lehtë kanë ra viktimë e dikujt, kanë ra viktimë në dorën e ujqve, ato janë njerëzi, por zemrat i kanë zemër ujku, don t'i shfrytëzojnë femrat në messenger, apo në mIRC, apo në çat, si t'i mashtrojnë, ato fotën e kanë pamjen e tyre, kanë pamje njeri, Kurse në gjoksin e tyre kanë zemër ujku, për këtë shumë lehtë kanë ra të rejat, e të rejat kanë ra në viktimë, kanë ra në kurthën e ujqve, të cilët hecin me dy kamb mbi ftyrën e tokës. Mbi ftyrën e tokës. Islami nurun ue dija, islami adlun ue selam, islami dinu suada, hal alimet anhu lë Armiqtë e Islamit me miliona miliona dollarë financojnë për me i shkatrru muslimanët me miliona milioni website e faqe në internet ka faqe të cilat nuk është Allahu razi ka filma të flliqur ka foto të flliqura që vallahi njeri i cili ka frikë Allahut i vjen turp t'i shikon ato filma i vjen turp t'i shikon sytë e atyre grave të lavireve të cilat kanë dalë në foto apo foto të flliqura. Subhanallah, kjo është për t'u çudit, kjo është smuje, çka do të thuash o vëlla i dashur, për çdo ditë faqet e internetit po hapen dhe po çelen. Mos thuaj për çdo ditë, çdo sekond dhe çdo sahat, po përhapen, po çelen faqe të reja, për me i shkatrru të rijtë dhe të rejat. Vllazër të ndershëm, e shihna që interneti ashtë na prunë qartë jemi tu pa, se interneti ashtë na prunë rezultat negativ, ka ndiku në çdo vend, ka ndiku në shoqri, ka ndiku në familje, ka ndiku mes burrit dhe grues, ka ndiku te djemtë, ka ndiku te vajzat, ka ndiku te studentët, Ndale vëlla i dashur shikimin tënd në internet, mos shiko foto të flliqura, ndale shikimin tënd, mos shiko filma të flliqur, ndali fjalët tuja mos fol me vajza të huja, apo vajzë mos fol me djem të huj, se ke përgjegjësi para Allahut xhel-le shanuhu ue xhel-le xhelaluhu. Wa ma tazal tamdi safinatu al-jalal Ju drejtona atyre vashave, atyre të cilat nuk janë prezent këtu, ato të cilat e deshin veten e tyre, lakuriq mes kamerave dhe nuk e tregojnë ftyrën e tyre, që mos t'i njohën se kush janë ato, të kenë frikë Allahut, se Allahu xhel-le shanuhu ue xhel-le xhelaluhu, mbi arshin e madh, mbi shtatë katë qiell, ai jau di ftyrën atyre. Tyrën atyre, tyrën atyre. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, pse o vllai dashur, pse hik prej gjanave të çmueshme dhe shkon te gjana të turpshme? Pse hik prej halallit, shkon në haram? Pse hik prej çështjes të pastër, nderit të grues tande të pastër? Dhe ata i japën e paraqesën dunjon para ahiretit, i japën përparësi dunjas, nuk i japën përparësi ahiretit, ata, vllai dashur, çka është dënimi i atynve, Allahu vazhdon ajetin dhe thot, Fe innel xhehime hijel Amma men khafe mekame rabbihi wa nehen nefse anil heva Por sa për atë i cili i ka frik qëndrimit para Zotit Para Allah xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu Dhe e ndalon veten nga dëshirat e liga Dhe nga epshi i vet, nga qefet e veta Çka është shpërblimi i atij njerit është shpërblimi i atij është Allahu na tregon dhe vazhdon në ajetin dhe thot Fe innel xhennete hijel Do të thotë pse ma prune internetin o bab në shpi. Shiko, e ka dështue, e ka shkatru vajzën e vet dhe nuk e ka hetue baba, dhe nuk e ka hetue baba, dhe nuk e shumë harame kom bo, shumë thot vallahi interneti, thot më ka shti me bo haram, dakik mbas dakike, moment mbas momenti, gjithmon thot jeta ime, frymarrjet e mija kanë bo haram. kanë ba haram dhe kur e mora vesh se Allahu xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu ditën e kiametit kur do të na nxjerre para insve, para njerëzve dhe para xhinave dhe do të më bjere mu aty me më gjyku dhe ka me thonë o njerëz o ti filan biri filanit në këtë moment në këtë sahat në këtë dakik kur i ke mbyll dyert tuja Kështu subhan Allah, këto janë disa ngjarje që ndodhin në umetin ton. Këto ngjarje kanë ndodhur te musliman, te ata të cilët thonë që ne i besojmë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka prej atyre që falin namazin, Subhan Allah, i ka mashtru shejtani, i ka mashtru shejtani, i ka mashtru shejtani, i ka mashtru shejtani. Adhan al-fajr Wa fi tahlilihi. Me të vërtetë interneti është një botë e trishtushme. Thamë që është një det i pa bregdet, është si shpia e merimangas, nuk ka mundësi kush ta mundje, përveçse kush i friget Allahu xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu. Xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu. Fi bihari dhulli hadir Për këtë duhet me pas kujdes Çdo prind të ketë frikë Allahut Ta shikojë vajzën e vet Me kë fol çat, me kë fol mIRC Me kë fol messenger, me kë fol Paltalk Mos për po i ka taj të vlazni Jo vëllaj kërku Të kenë frikë Allahut në të të rritë që i bëjnë këto vepra se para Allahut kanë me dalë para Allahut llogari kanë me dhanë Allahu ka me i dënu Allahu ka me i shkatrru se Allahu gjithmonë zullumqarët i ka shkatrru ata nëse nuk janë pendu të kenë frikë Allahun Faqet të flliqura, ku bëhet muhabeti i zinasë dhe i harameve, le të kenë frigë Allahun, ato të rejat, le ta dinë se burrat janë burrat, burrat jesin burra, burrat jesin burra, burrat nuk humbin asnji send, vetëm se kanë me u dënu te Allahu. A gratë, Nëpër programet e internetit dhe flasin me vajza të reja, flasin ato të cilat nuk i kanë frikë Allahut, i porosisim prej këtij mihrabit që t'i kenë frikë Allahut, se melekul maut nuk dihet kur të vjen, nuk dihet kur të vjen. Duan që ta shpërndajnë amoralitetin, zinan, në mesin e besimtarëve. Allahu ka pregaditë atyve, Allahu ka me i dënu me dënim të dhimshëm në këtë dunja dhe në botën tjetër. Në botën tjetër. Allahu thot në Kur'an, Allahu thot në Kur'an. Hal xheza ul ihsani illa al ihsan, Artistet dhe artistët, këngëtarët dhe këngëtaret, të cilët thamë ne që ato janë yllëzit e errët pa dritë, e yllëzit që janë me dritë, thamë që yllëzit Allahu i ka përmend në Kur'an dhe ka thënë që i sjellin dobi njerëzive dhe njerëzit orientohen natën pas yllëzive. Dhe Allahu e ka bo yllëzit zbukurim për qiellin dhe gjujtje për shejtan, do thonë dobi, dobin që njerëzit ta shohin rrugën, të orientohen maleve dhe detnave, dhe zbukurim qiellin kur ta çojsh kokën lartë, sheh se çfarë zbukurie ka bo Allahu Xheleshanuhu e ka zbukuru qiellin dhe gjujtje për shejtan, kur ato mundohen të hipin nalt në qiell, Nëse ndalna edhe i shikojmë artistet Dhe artistat nuk ju kanë prue vallahi të mirë përveç se i kanë mësue Fmijt tonë, bijat tona qysh me vjedh Ai artist vlla në Hollywood E din qysh ta çelin bankën Ta qet hajdutin qysh e ban planin 45 minuta, 60 minuta Ni film vetëm planin qysh me vjedh bankën Apo Pas taj filmi tjetër qysh hin na për shpia me vjedh Edhe tona fmi dhe thot valla kokan kollaj Unë po e marr planin e këtij Edhe të hi na për shpiat e muslimanve A kupton Po po i dua Dëshmoj me plotë bindje Se zot tjetër s'ka Ai tjetri ta qun yll i jep medalje të madha që në Hollywood prej alltoni, çka ka bo ki? Ki betar hajvonit ka bo e. Çka tu inçizu filma të ndytur dhe të flliqt, e që dalin dhe i trokitin durt, se ka bo kafsha dhe kafsha ma e mirë se ai, Çfarë mirësi dhe këngëtarët i kanë pru popullit tonë? Çfarë mirësi, çfarë drite? A thu vallë te njoni që e ka ngu naj kongë dhe u ka bo i mirë? Ja, jo, vëllahi, do thamë, vetëm ka shërri. Po kur e kanë ditë dashurin be djemt tonë dhe bijat tona? Pa ardh një be këto pleshtë ju kallzun për dashurin kush e ka ditë. Pajt një këto plesht dashurin, e sot kur ta shosh fëmija hala n pelena në pampers, dashurin po e përmendin. Në pampers, po vëllaj, dashurin do fjalë, Ordhonu la haule ve la kuvete dhe ki kemë se këtë janë Të të bëllë që ti këshin filmat serialet Thirrja e ezanit gjithmonë na kujton Vaktet e namazit Prindërit dhe profesorët se baba nuk kujdeset për bijën e vet. Nana nuk kujdeset për bijën e vet. Nana pazar e baba në punë çika bën çka don. Profesori i nxit nxënësët dhe nxënëset që me shku n maturë. Subhanallah. Këto maturantë të cilët bëjnë gjynah Allahut. Këto studentë të cilët bëjnë gjynah Allahut. Qysh kanë me dalë para Allahut. A viski, a skopsko, a konjak, a ku di çka, a manjak, a ku di çka. Çka të pi? Gjithë natën çka të ka. Po. Jam i vetëdijshëm kur e thash manjak. A kupton? E, për këtë subhanallah, se vallahi në atë nat bëhen gjynahe, në atë nat ka errësirë, në atë nat vëllezër të ndershëm, bëhen gjynahe, kur të bëhen gjynahe, kur ti bën gjynah Allahut, prit se mund të vjen dënimi i Allahut të lëshon. Tregon një doktoresh e cila na tregon rastin të vërtetë që shtatë vajza muslimane në këtë shtet pas maturës një kohë kanë hetu që janë shtatzanë dhe kanë shku dhe kanë abortu. Para disa kohe krejt e keni ndi në lajme që shoku e vret shokin e vetë për një shejtan. Për një shejtane. Shoku e vret shokin e vetë për një shejtane. Se ti apo unë dhe qet revolen dhe e vret shokin e vetë. Muhammed Rasulullah Dhe i ndal dhe i ves përse shkoni atje Çfarë qëllime keni Ndallu dhe kujtojni këto fjalë çka ua tham Ndallu dhe logjiko pak Lodhe trunin tan që ta ka dhënë Allahu dhul xhelal Se shumë lehtë është sot të ndalësh dhe të kujtojsh për fjalët e mia çka t'i tham, apo një vëlla tjetër musliman. Është lehtë, unë nuk të llogarit ty ku po shkon. Por unë po të këshilloj dhe prej zjarmit xhehnemit du të të shpëtoj. Por, nesër kur ka me të ndalë Allahu dhul xhelal, atje nuk ka shpëtim. Ndalu, kujtoji fjalët e mia, para se të ndalë Allahu zoti i tokës dhe qiellit. Dëgjojni vllezër, se çka thot Allahu në Kur'an, wa kifuhum, innahum mesulun, kur do të rrinë njerëzit në ahiret, Allahu do t'i porosit, Melektë ndalni këto grupe njerëzish ndalni se këto kan mu marr në përgjegjësi këto do të mirren në pytje çka kan vepru ndalni thot mos i lëshojni pa dhon llogari dhe përgjigje subhanallah për kët Allahu do t'i porosit melektë ndalni këto grupe njerëzish ndalni se këto kanë mu marrë në përgjegjësi këto do të mirren në pytje çka kanë vepru ndalni thot mos i lëshojni pa dhonë llogari dhe përgjigje Subhanallah Subhanallah Subhanallah Tema Tema O ju njerëz, o ju të cilët i boni gjynah Allahut, o ju të cilët i keni kalu kufijtë e Allahut, o ju të cilët i keni shkel ligjin e Allahut, o ju të cilët i keni fshi krejt normat e dinit të Allahut xheleshanuhu, vetëm ju ka mbet emni musliman, keni frikë Allahut, boll ni, mos i bëni këto, se vjen dënimi Allahut, janë se e kina shti në zemrat tona dynjan, e lodhna trupin tonë, nuk na vjen turp prej Allahut xheleshanuhu, mos e lodh trupin tan, të avlove jamë, Mos e pregatit trupin tënd për xhehnem mos e lodh veten lodhesh dhe në fund në xhehnem amilatun nasiba punon punon mbron te nari në xhehnem mbron te nari në xhehnem wallahi çka kena me i thon Allahit xheleshanuhu xhele xhelaluhu për çfarë arsye o filan që e nxore familjen tande lakuriq në bregdet Thuaj vetes tande o filan, o ti i cili je pregatit me i bo gjuna Allahit xheleshanuhu, o ti i cili do me e shkel ligjin e Allahut xheleshanuhu, o xhele xhelaluhu, o ti i cili do ta pregatit vetën tande për xhenem. Turprohu prej ati i cili e ka kriju natën dhe të shef. Ndalu, kujto se ai i cili e ka kriju natën të shef. I janë skuq sytë duke qaj Ka pi alkohol dhe ka marrë drogën se e kalon E dini A ba E Do të thot që ai gjithë natën rri pa gjumë Se sot s'u ka taku Apo ka marrë duhanin për shkak të saj. Apo ka dalë te Ura e Gurit dhe ka kcy dhe ka mit vetën. Apo ka hip pestin kat dhe pse e ka lonë dashnorja vetë e ka mit vetën. Disa prej xhahilave, prej atyre të cilët nuk marrin pjesë në këto vendet e shenjta, në këto vendet e bereqetshme, në këto xhamia, në ligjeratat e dinit Allahut xheleshanuhu me mësu dinin e Allahut, mendojnë se ne çka vimë në xhami, edhe çka falna, edhe çka i bëjmë ibadet Allahut, edhe çka e japim zeqatin, mendojnë se ne nuk dina dashuri. Mendojnë se ne s'dina në i natë marë, si këti marë, si këna arë. Dhe mendojnë dhe na akuzojnë se ne nuk ja japna vlerën dashurisë. Ato me të vërtetë vallahi nuk e dinë se kush jemi na. Nuk na dinë se kush janë musliman dhe kush janë të sinqertët. Ato me të vërtetë janë injoranta, Nuk e din realitetin. Muslimanët kanë dashuri të pastër. Muslimanët vëllezër të ndershëm kanë dashuri në halal, kanë dashuri me gratë e veta që kanë bërë niqah, kanë dashurinë e Allahut më së pari, kanë dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E duan xhennetin e Allahut, a pak të duket kjo dashuri? Sa njerëzi kanë deviju dhe kanë hup jetën Përveçse besimtarët e sinqertë, përveçse besimtarët e sinqerta, do të jenë ato miq në ditën e Kiametit. Kurse këto tjerët si e kanë, që e kanë çu dashurinë në haram, në gjunaj, do të jenë armiq të njoni tjetrit. Do të thotë, "Ah, ka botë më vave çka kape." Gra që ju pëlqen juve, që ju pëlqen juve, që ju pëlqen juve. Këshilla e parë për vllavin i cili do me u martu është mos i përmend gjonat e mira. Mos i përmend Gjanat e mira që i ka bo grua Kshila e dit kur duhet ta kshilojsh gruan Mas pari përmendja një pun të mirë Pastaj kshilloje për gabimin që e ka bo Kshila e pestë tash Kur t'jesh i hidhrum, mos merr vendim se gabon Je nervoz, je hidhrum me gruan tante Mos merr vendim se vallahi ke me gabu Këshilla e shtatë, mos u vono në shtëpi Mos eja ora tre, katër të natës te shtëpia Kthehu te evladi jot, kthehu te bashkëshortja jote Kthehu me kohë Se Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pëlqej Ndejtjen mbas namazit të jacisë E teta Mos u ban ti gjithmon shampion. Mos mendo se gjithmon ti e ke drejt. Sa herë kur përlash me gruan, mos mendo se ti sa herë qëllon. Dhe ti sa herë je në drejt. Dhe ti sa herë je në drejt. Dhe këshilla e fundit për burrin është jepni dhurata do të doheni. Shtohet dashuria. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë tahadu tahabu. Jepni dhurata, shtohet dashuria. Jepni dhurata, Ai i cili është i lumtur në shtëpinë e vet, edhe me qenë se krejt njerëzit e urrejnë dhe i bëjnë zullum. Njeri ma i ndëshkuar, njeri ma me probleme me halla është ai i cili ka problemet në shpijen e vet, me qenë se e çmon krejt njerëzit rreth e përqark. Kur të dalë krejt e respektojnë krejt shumë mirë, por kur vjen në shtëpi, Ai s'ka rahati, ka probleme, ka probleme. Kur të hidhron ndonjëherë gruja, mos fol para fmive. Kur t'i kesh fmijt, mos fol. Mos ju thuj evladit tan, shiko nona jote, shka tha. Nona jote e ka qket, nona jote e ban shumë, nona jote e ka qket zanat, nona jote e kanë msu me fol kështu. Nuk ka mundësi disa janë gra të ndershme të mira krejt, veç me ja dhon 1000 euro stat si atë. Dy fustana shkojnë ka 500 euro. Dy pllamë gjubre. Jo moj motra jeme, ke kujdes, duhet të kesh kujdes, duhet të kesh kujdes mos ta randojsh burrin, mos ta randojsh burrin tan sa s'man. Këshilla e gjashtë, qëllimi me dal prej shpijes nuk është zgjedhje. Disa gra vetëm shikojnë si dalën prej shpijes. Vetëm dalën të ecin, shatitin, qatë e kanë hobi, smuje. Pika e parë që duhet të ketë kujdes, motra muslimana, se rrugët tash janë mbush plot fitne, plot sprova. Për këtë ajo duhet të jetë, pregaditet për burrin e vet, si është ma mirë. Se fitnet Sprovat e rrugës ta vjedhin burrin tan Nëse nuk je e zoja me e rujt Burrin tan ta vjedhin Burrin tan ta vjedhin Këshilla dymdhet Gjeja rrugën si të mbrrish te zemra e burrit tan Gjeja rrugën Si ka mrrijë te zemra e burrit tanë, ka mrrijë te zemra e burrit tanë, ka mrrijë te zemra e burrit tanë. Zgjedhja ma e mirë është motër muslimane me i thanë burrit më fal se gabova. Kjo pjesë nëse ja thua, wallahi çdo kuj, jo vetëm gruaja, burrit vet, edhe ndër mesin e muslimanëve, nëse i thua më fal se gabova, wallahi është ilaçi ma i mirë. Zgjedhë çdo problem. Zgjedhë, thuaj, më fal se gabova dhe u kry, dhe inshallah Allahu të fal dhe ai të fal. Këshilla e shtatë është për motër muslimane, zgjedhja e problemeve është ku kufini i zgjedhjes së problemeve është dera e shpisë. Mos i nxar problemet tuaja motër muslimane, çka i ke me burrin tënd jashtë derës të shpisë. Ti vjen prej pune kur e sheh pa shami gruja, krahshkurt ka dal me i nde teshat në balkonin e saj, apo me i fshi dritaret, ti vjen prej pune edhe e sheh. Ej, gruja jeme me dal pa shami krahshkurt, kur njerë, kur hin, edhe me njerë me së muhe. Duhet me ja thy kocin? Ja. Duhet me ja shajt nanën? Ja, nuk lejohet vlla i dashtë. Ma s'pari, oj gruja jeme, ti je muslimane, ti e ke frigë Allahun, ti e don dinin, Ti e don këtë fe, neve Allahu xheleshanuhu na ka porosit, Pejgamberi salallahu alejhi ve selem na ka msu, që nuk lejohet gruja të dalë pa shami jashtë ta shohin burrat e huj dhe krahshkurt. Veç, dhe një mendën mos të qanë në herë balkan. Allahu thotë në suret Ahzab, Allahu po të mëson mbi shtatë kat qiell, zgjedhe gruan tënde për me kon i lumtur. Zgjedhe mos të mbashtron bukuria, mos të mbashtron mini i shkurt që e vesh 20 cm mbi gju. Mos të mbashtrojnë ato hollonkat e ngushta çka i vesh. Allahu thot zgjedhe, martoje atë e cila është e ndershme, është e devotshme, mos të të mbashtrojë. Allahu thot në Kur'an, suret Rrum, Allahu ai thot krijoi nga vet lloj juve, juve palën tjetër, kon, gruan ashtu që të gjeni prehje te ato. Te gratë dhe Allahu xheleshanuhu ua xhele xhelaluhu vuni thot në mesin e juve çka krijoi Allahu dashuri dhe mëshirë. Allahu xheleshanuhu ua xhele xhelaluhu e ka bon. shpijën apo banesën apo dhomën që e kanë dreq, edhe e dita është që gruan Allahu që ja ka dhanë, ja ka mundësut martohet një kjo. Besimtari për me kon i lumtur, duhet ta gjojë vajzën, edhe vajza ta gjojë djalin i cili i beson Allahut që e ka Zot. E tash nuk vesin mo a i di shartet e islamit, a i di kushtet e dinit Allahut. A fal namaz, nuk vesin subhanallah. Tash thot mos e kish vizën se ve ka Zvicra. A kishte vizë, a kish dokumenta në Gjermani? E jap ja. E don grun tonde kur thirr ezani Allahu Akbar. Allahu Akbar Assalamu alaikum grue se po më thirr dikush që është ma i dashur se ti sa A e shtu të i qetash i ka ardh rendi tjetërkujt duhet me shku me ra në sexhde atij i cili më ka kriju mu edhe ty dhe ai i cili na ka qit neve Në zemrat tona dashuri të dojmë njëri tjetrin, tash për të me fal namazin. Kështu bon. Shpiat tona në katastrofë Shpiat tona në katastrofë Baba, nusja, vjehrri, djali, qika, ndalen dhe kqyrin e zhatën Filmat ma të fliqur, pozat ma të fliqura Dhe as pak nuk së të kuqën Pastaj muslimont tonë në dyqone plot me smakit e zhatës. Subhan Allah, o vllazni, duhet pak t'kena inat. Duhet t'kena inat, se na ka për të ndjeri. O vllazni, nuk është rruga për me dalë femna jashtë. Alija radiallahu anhu se dolëm prej temës, ka thonë, a nuk ju vjen inat, gratë me i qitë në pazar? Alija radiallahu anhu se I ka mledh kamët Aisha radiallahu anha, gruja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka ranë në sexhde pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë kanë të lumtur or vllazni. Janë kanë të lumtur dhe kanë jetu jetë të këndshme, jetë të mirë. I kanë bërë ibadet Allahut xhel-le shanuhu wa jalla jalalu me një dhomë të vogël. Sot ne dhomat i kina 4 me 4, 8 me 4, 3 kat, 5 kat. E kryen në sexhde Allahut nuk e ven E kryen në sexhde Allahut nuk e ven Sa të mirat na i ka dhonë Allahu xhel-le shanuhu Në të lëshanë Sa pasurinë e kanë dhe nuk janë të lumtur Se se s'e kanë marrë shembull pejgamberin Sallallahu aleyhi wa sallam Fi dhulmeti lejli lbehimil eljeli Ku janë ato gra Të cilat Kur e përcjellshin burrin e vet Për në punë Motrat tuja veç po gjunjë të msile E mendojnë se unë s'di me fshi e s'di me punu I duken krejt njerëzit të Allah shasoj Mendon se vetëm nusja është drejt Pejgamberi sallallahu aleyhu sallam Ka thonë shtëpiat e tyre Janë ma hajr për ato Pejgamberi sallallahu aleyhu sallam E ka lavdëru namazin e femnës në shtëpi Subhan Allah E pas taj Dikush vjen dhe thot Jo duhet dalë pak Allahu po të mëson mbi shtatë kat qiell, zgjedhe gruan tënde për me kon i lumtur. Zgjedhe mos të mbashtron bukuria, mos të mbashtron mini shkurt që e vesh 20 santim mbi gjun. Mos të mbashtrojnë ato hellanka të ngushta që i vesh. Allahu thot zgjedhe, martoj ato të cilët është e ndershme, është e devotshme, mos të mbashtroje. Allahu thot në Kur'an, suret Rum, Allahu, ai thot krijoi nga vetë lloj juve, juve palën tjetër kën, gruan Ashtu që të gjeni prehje te ato, te gratë Dhe Allahu xhele shanuhu xhela xhelaluhu vuni thot në mesin e juve çka, krijoi Allahi dashuri dhe mëshirë. Allahu xhele shanuhu xhela xhelaluhu e ka bon Darsmat e muslimanëve bon me ibadet. Sa si zakon jo se para iqindie, ja mbas iqindie, ja pas akshamit, do zon ti po shkon n'darsëm. E sa mirë është ti kur të marrësh abdes, ta falësh namazin e akshamit dhe shkosh n'darsëm. Apo të marrësh abdes, ta falësh namazin e drekës dhe të shkosh n'darsëm. Apo kur shkosh në vendin e darsmës, sa bukur të shkosh me abdes dhe kur thirr ezani çohen krejt ato dhe falin namaz dhe lutin Allahin xhele shanuhu hoxha. Lexohet Kur'ani, bëhen ligjërata, bëhen kënon ilahie e kështu me radh dhe krejt i thon i bëjnë dua. Kujt i bëjnë dua? I bëjnë dhëndrit dhe i thon barakallahu lak wa baraka alejk wa jama bainakuma fil khair. Domethonë kjo dua është Allahu të bekofti dhe pasardhësit tuaj dhe ju bashkoft ju të dyve në vepra të mira. Argument Rrug e pastër dhe me i hek injorancat që i kena rreth darsmave dhe martesave U thamë tre pytje janë sonte në këtë ligjërat Përse martohena? Kë ta martojmë dhe si të martohena Dhe në fund gabimet që bëhen n'darsmat e muslimanve. Moda ma e re që ka dalë sot në trojet tona në këtë vend, në këtë shtet, është vëllezër të ndershëm se kur shkon në restorant Nusja dhe dhandri, atje janë bashkohen të dy palt dhe dalin ato të part, aty dalin të part, Nusja edhe djali, edhe aty çka po bonshin, musibeti ma i madh ishte, po e bojshin sikur shkejt, mirrshin shampanjën, edhe ai mas pari po e çel ky dhandri, A shampanjën po e kup këtë nalt, sikur qafirat, edhe pastaj, pastaj i këtam një procedur tjetër e dini, s'ka nevoj të përmendi, e pas i bëjnë në procedurën, pastaj i trokitin durët krejt. Kjo te muslimant te do, do restoran. Te muslimant, zënë zakonin e qafirave. E ato burra, vëllezër të ndershëm, e kanë haram muslimant t'i shkojnë gratë e veta, vetë prezentojnë nëpër këto darsma. Kjo haram, t'i shkojsh familjes me shku dhe me prezentu ati. E kjo haram dhe kemi me u përgjegj para Allahut, nëse ta merr Allahu shpirtin, mjerë për ty se çka kemi me i thonë Allahut dhul xhelal. Pastaj kur shkohet me marrë nusja, vëllezër të ndershëm, Allahi na rujt, shfrenimet ato nuk ndalen, nuk ndalen, ti po i kallzon kësaj dunjaje që dilni shiqonia nusen teme si e kam marr. Subhanallah. Ti duhet ta mlojsh atë grue që e ke marr. Mos ta shohë kërkush përveç teje. E ti po i shpirat ça, delni more, shiqoni gratë tona si kanë dalë pa shamia, shpinën lakuriç, midisin lakuriç, kamt lakuriç, sot për fat keq, tash para namazit, a turp është me i çu sytë se çish bohen dasmat e muslimanëve. Turp, turp. Vallai turp është. Duhet të kenë frikë Allahin xheleshanuhu xhelalu. Vallai turp është. Vallai turp është. Por besimtari dhe besimtarja kur ta vetish pse martohesh, a e dini çfarë përgjigje ka? Përgjigja e besimtarit dhe besimtares është do të martohna se martesa është ibadet. Për të mirën tuaj Allahu xheleshanuhu thotë që krijoi vetë nga lloji juj palën tjetër do të thotë gratë. Përse Allahu xheleshanuhu i krijoi gratë, i krijoi ashtu që të gjeni prehje te ato, te kush, te gratë tuja që i keni me hallall. Thotë dhe Allahu xheleshanuhu ve xhelalu vuni në mesin e këtyre burrit dhe grues mëshirë dhe dashuri. Allahu xheleshanuhu e boni ket.